Kënd e udhëzon Allahu Azza wa Jalla në rrugën e drejtë, nuk ka kush e lajthit. Dhe kënd e lën në humbje, nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut një të vetëm. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e Zotit qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij të drejtë deri në ditën e Kiametit. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kur'an famëlartë Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un Thotë Allahu Azze vë Gjell në ajetin një dhe dy të surës mu'minun është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët. Cilët besimtarë? Ata të cilët janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit. Pra, tema jonë është vazhdimësi e temave të cilat i kemi nisur të flasim për namazin. Ajetet të cilat i citova janë ajetet e parë të surës mu'minun. Në këto, Allahu Azza wa Jall i ka përmendur, i ka lavdruar dhe njëherit i ka cekur në librin e tij famëlartë disa cilësi të besimtarëve dhe të devotshme. Për shkak të këtyre cilësive që ata i patën, Allahu Azza wa Jall që i përmendi këta në këtë Kur'anin famëlartë të cilin e citojmë çdo ditë cilësinë e, i ka bërë shkak këto cilësi që ata ta kenë shpëtimin në këtë botë dhe njëherit knaqësinë dhe lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër pra Allahu Azza wa Jall e ka sqaruar se cilësia e parë e besimtarëve është të përulurit në namaz, frikërespekti në namaz. Shtrohet pyetja vëllezër të dashur, a thua vallë për çfarë arsye Allahu Azza wa Jall e ka përmendur bash të përulurit në namaz cilësinë e parë të besimtarëve. Për arsye se të përulurit në namaz është shpirti i namazit. Atëherë, kur namazi e, e, e humb të përulurit, atëherë ai namaz është i vdekur dhe nuk ka lidhje me jetën e begatshme të, kna, të këndshme dhe të lumtur. Prandaj, namazi nuk do të thotë vetëm të lëvizurit e trupit, Mirë po para kësaj është të lëvizurit e shpirtit, të lëvizurit e anës shpirtrore dhe të lëvizurit e zemrës. Ai i cili nuk e lëviz zemrën e tina në namaz, ka, ka Allahu Azza wa Jall, nuk e mendon fuqinë e Allahut subhanahu, subhanahu wa ta'ala, nuk e mendon mshirën e tina dhe dënimin e tina, nuk e mendon fjalët me të cilat bisedon me Allahun Azza wa Jall, fjalët me të cilat komunikon flet me Allahun Azza wa Jall, nuk i mendon sinqeritetin e Allahut subhanahu wa taala në premtimin e tij dhe kërcënimin e tij, si dhe nuk i mendon çfarë nuk mendon, nuk mendon se xhen zjarri apo xhehnemi i tij është patjetër për kriminelët dhe se xheneti i tij, mirësitë e tina, mëshira e tina janë për besimtarët. Ai i cili nuk mendon në fjalët me të cilat flet me Zotin e tij dhe me dhe atë çfarë përmbajnë ato fjalë nga kuptimet e tyre, ai i cili nuk e lëviz zemrën e tij nga këto që i cekëm, ai vëllezër të dashur ka fal namaz, por e ka falur namazin e ngurt, e ka falur namazin e vdekur. E kurrsesi nuk e ka falur namazin e vërtetë, namazin e gjallë, i cili është shkak që të bisedon në heshtje me Zotin e tij, atëherë le të shiqon se si po flet me Zotin e tij, le të shiqon se si po flet me Allahun Azza wa Jall. Kuptimi i kësaj është le të përgadit veten e tij dhe le të mësoj edukatën, le ta mësoj edukatën si dhe të përulurit që duhet ta ketë n'namaz për Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Baza e të përulurit e frikërespektit në namaz është zemra, nëse zemra është e përulur, atëherë edhe gjymtyrët janë të përulura. Për këtë, Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur e pa njërin i cili falej dhe lëvizte shumë, sikurse luante në namazën e tina, tha sikur t'i ishte përulur këtij zemra, tha do të ishin përulur edhe gjymtyrët e tina. Shtrohet pytja tjetër vllezër të dashur, a thu vallë, cila është ajo rëndësia e të përulurit n'namaz që po flet hoxha sot? që e ka zgjedhur si temë sot të përulurit në namaz. Rëndësia e të përulurit në namaz o vllezër të dashur është shumë e madhe. Ka të bëj pikrisht me, me kryerësin e namazit, me atë i cili e fal namazin, me sevapet që i arrin ai gjatë faljes së namazit. Për arsye se nuk do të ketë robi shpërblimin e namazit të tij, përveç se atë në të cilin ka qenë i përqendruar, Ka thot dikush prej jush thot që e fal namazin e plot, e dikush tjetër thot e fal gjysën, dikush tjetër e fal një tretën, një të katërtën, një të pestën, derisa ka arritur i dërguri sallallahu alaihi wasallam edhe ka thënë një të dhjetën. Pastaj në një rivajet tjetër të ngjashëm me kët, thot i dërguri sallallahu alaihi wasallam Inne rexhule le jensarifu wa ma kutibe lehu ushru salatihi tusuha, thumnuha, wa subuha, hatta kale nisfuha Thot i dërguri sallallahu aleyhi ve sellem Thot edhe dikush thot Inne rexhule le jensarifu wa ma kutibe lehu Thot njeriu thot largohet thot prej namazit të tina E atij nuk i është shkruar përveç se Një e dheta e namazit të tina Një e nënta e namazit të tina Një e teta, një e shtata E kështu me radhë Derisa ka arritur Ka thon dhe gjysma i është shkruar atina Gjysma e namazit të tina Pra Besimtari duhet të jetë i përulur, i përqendruar me prezencën e zemrës të tina dhe me mendimin e tina në namazin e tina që t'i shkruhet atij namazi i plot, përkundrazi vazhdon edhe e merr pjesën me të cilën aq sa ka qenë prezent me zemrën e tina dhe aq sa ka qenë prezent me mendimin e tina në namazin e tina, ashtu siç i dërguri sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar në hadithet dhe në hadithet dhe thënjet e tina. Për këtë vëllezër të dashur, shohim ndryshim dhe shohim kuptim të ndryshëm tek thënja e Allahut azze ve xhel ve ekimi salah dhe fale namazin se Allahu azze ve xhel kur ka kërkuar nga ne nuk që ditëm e ne se kur ka kërkuar Allahu azze ve xhel nga ne ka kërkuar që ne ta kryem namazin ashtu siç ka porositur, komplet me vaxhibatet e namazit, obligimet e namazit, synetet e namazit, shartet e namazit, si dhe kushtet e namazit. Pra, ka porositur në këtë drejtim kur ka thënë ekimi sala, e nuk e ka përmendur fjal, fjalën e namazit edau sala. Domethonë, me krye vetëm thjesht namazin, pra shihet dallim i qartë mu krye namazi ashtu, siç duhet mu krye dhe siç ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe apo mu krye namazi vetëm duke mos ia dhënë hakun e tina. Për këtë i dërguri sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: "Ma min imrin muslimin", thotë nuk ka asnjë burr musliman, "tahduru salatan maktubatan", thotë që ai i prezenton thotë namazin farz, namazin i cili është obligim, "fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha" wa ruku'aha e ai thot ka marr thot avdeset apo merr avdest në formë më të mirë ashtu siç ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pastaj është i përulur në namazin e tina pastaj e bën ruqun ashtu siç duhet në formën më të mirë ila kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub përveç se namazi tina ka qenë shlyrje e mëkateve të cilat janë bërë para namazit, ma lem juti kebireten nëse ai nuk e ka bërë, nëse ai nuk ka bërë mëkate të mëdhaja, wa dhalika dahra kulleh, thot edhe kështu thot është me kohën vazhdimësi. Kështu çdo herë njeriu kur merr avdes metodën më të mirë, kur është i përulur në namazin e tina, kur vazhdon dhe e bën ruquan në metodën më të mirë, atëherë kështu është vazhdimësi namazi i tina në shlyrjen e mëkateve që kanë i ka bërë para namazit. Hadithin transmeton Muslimi nga Othmani radiallahu ta'ala anhu. Këtë thënie e ka thënë i dërguri sallallahu aleyhi sallam. Ai i cili nuk foli nga vetja e tij, po çdo sen që e foli, e foli nga shpallja, nga Allahu azze ve xhel. Mirëpo, i dërguri sallallahu aleyhi sallam nuk e ka thënë këtë fjalë vetëm sa për të knaqur të tjerët. Mirëpo ishte ai i cili e praktikoi këtë fjalë. Për arsye se dihet se i dërguri sallallahu alaihi wasallam ishte zotëriu i të përulurve në namaz. Ishte ai i cili e plotësoi përulshmërinë e tina, edhe dëshmoi përulshmërinë e tina të plotë duke u falur, duke u falur edhe namazin e natës dhe duke thënë xhuilet kurretu ajni fi sala, thot më është bërë mua thot kënaqësia e syrit tim në namaz. Ky është i dërguri sallallahu alajhi wasallam për të cilin na kanë ardhur argumente dhe fjalë dhe hadithe se ky vetëm në një rakat, vetëm në një rakat këndonte më shumë se 6 xhuza, më shumë se 6 pjesë e 6 pjesë të Kur'anit vllezër të dashur që i këndonte i dërguri sallallahu alajhi wasallam në një rakat i përbëjnë 120 faqe të Kur'anit. 120 faqe të Kur'anit Kjo është argument shumë i madh dhe është argument i cili na jap neve të kuptojmë dhe të bindemi në përulshmërinë dhe nënshtrimin e të dërgurit sallallahu alaihi wasallam që kishte në namazin e tina për Allahun azza wa jall. Ky ishte i dërguri sallallahu alaihi wasallam përulshmëria e tina dhe nënshtrimi i tina në namaz për Allahun azza wa jall. Po si ishin ata të cilat jetuan, punuan, bashkëvepruan, luftuan, u falën mas të dërgurit sallallahu alaihi wasallam. Si ishte gjendja e tyre? Ata të cilët çdo send e mësuan nga feja Allahut azza wa jall, nga i dërguri sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ata nuk hezituan dhe vrapuan ta mësojnë edhe të përulurit në namazet e tyre nga i dërguri sallallahu alaihi wasallam. Ta marrim një shembull nga jeta e sahabëve dhe të bindemi dhe të shiqojmë në përulshmërinë e tyre, se ai i cili është i përulur në namazin e tina, edhe nëse goditet me shigjetë disa herë, ai nuk do e lën namazin e tina, po do të vazhdojë derisa atëherë kur do të dobsohet nga plagët që i ka marrë. Shembulli është me sahabijun e ndershëm Abad ibn Bishrin. Njëherë kanë kanë shkuar në një betejë me të dërguarin sallallahu alajhi wasallam e pasi që janë kthyer nga beteja, i ka zënë nata në një vend dhe i kanë vendosur tendat i dërguri sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tina, i kanë vendosur tendat në një rrugë në mes dy kodrave, për ta kaluar natën aty, pasi që ishin në rrugë pas kthimit të betejes për në Medine. I dërguri sallallahu alaihi wasallam e obligoi Abad ibn Bishrin dhe Amar ibn Jas, Jasirin që të jenë rojtarë të ushtrisë së Allahut Azza wa Jall, të ushtrisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si dhe të vetë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo, meqenëse nata ishte e gjatë dhe ishte e qetë. Abadi i propozoi Amarit shokut rojtar për, për arsye se këta të dy thashë ishin në roje I tha, më mirë është për ne, tha që ta dajmë natën në dy pjesë. Pjesën e parë ruj une, e pjesën tjetër run tin. Edhe kështu ndodhi, derisa e zuri gjumi Amarin, e mbeti zgjuar i vetëm Abadi. Mirëpo, pasi që nata heci, edhe vazhdoi të hecte, Abadi ishte përmalluar për të falur namazin e natës dhe për të lexuar Kur'anin famëlartë. Ishte përmalluar që t'i bëjë ibadet Allahut Azza wa Jall. Dhe filloi e u lidh në namazin e tij dhe tha Allahu Akbar. Filloi të falej. Mirëpo në momentin kur ai falej, erdhi një pej sherrave të mushrikëve, pej sherrave pej atyre keqbërsave të pabesimtarëve, erdhi dhe e gjujti me shigjetë. E goditi atë shigjeta në trup. Ai e hjeku shigjetën nga trupi i tina dhe vazhdoi në namaz. Mirëpo nuk u ndal ky kriminal me kaq. Vazhdoi dhe e gjujti për herën e dytë. E goditi atë prap shigjeta e hjeku shigjetën dhe vazhdoi në namazin e tina. E gjujti e hjeku vazhdoi e goditi e gjujti e hjeku e vazhdoi derisa ra nga plagët që i kishte marrur, ra i lodhur dhe duke zvarritur shkoi pranë shokut të tij Amarit dhe e zgjoi atë. E i tha atina tha, më kanë dobsuar tha plagët që i kam marrë. Atëherë, ky krimineli, ky pabesimtari i cili e sulmoi me shigjet, Abadin, pa, sapo e dëgjoi se dhe shiqoi se ky ishte avitur te shoku i tina Amari dhe Amari ishte zgjuar, ia mbathi dhe iku. Atëherë kur e pa edhe këtë gjendje Amari, tha, tha o Abad, tha pse nuk më thirre, tha pse nuk më zgjove, tha atëherë kur plaga e parë, kur e more plagën e parë, atëherë kur u godite me shigjetën e parë. Abadi tha, tha unë tha, isha tha duke lexuar një sure tha, e nuk dëshirojsha tha ta ndërprej atë derisa ta përfundoja. Tha pasha Zotin, dëgjoje se çka thotë vëllezër të dashur, prej përshpirtshmërisë që kishte në namazin e tina. Tha pasha Zotin. Tha sikur tha të mos ishte friga se un do ta humbi kit pikën. Do të thotë që më ka urdhnu i dërguari sallallahu alaihi wasallam Pe shenjave kijametit, asgjë përpara se do të ngritet të përulurit në namaz. Saqë nuk do ta gjejnë asnjë nga robtë e Allahut azze ve xhel i cili është i përulur në namazin e tina. Nga një tabiin i madh, Muhammed ibn, ibn El Munkediri, nga ky tabiin i madh, thot na tregon ky, se e kam pa, thot, Zubejr, Abdullah ibn Zubejrin, thot e kam pa Abdullah ibn Zubejrin, kur ai falej, falej sikurse një trung, Peme. Do të thotë qaq i palëvizshëm që ishte, sikur trungu i pemës. A lëviz trungu i pemës? Jo, edhe era me fry nuk e lëviz, për arsye se trungu është. Ashtu ishte thot kur falej thot Abdullah ibn Zubairi, i cili një kohë ishte halife, pasandej është histori e gjatë, Haxhaxhi erdhi me Emevit dhe e rrezuan atë nga pushteti. Ndërsa Mujahidi tregon gjithashtu për namazin e Abdullah ibn Zubairit, thot kur ngrihej thot Abdullah ibn Zubairi, thot me e fal namazin thot ai ishte thot sikurse një dru thot nga të përulurit në namaz që kishte dru do thot që nuk lëviste e kështu ishte gjendja jo vetëm me Abdullah ibn Zubairin dhe Abadin po me shumë nga këta burra të cilët jetuan dhe e kuptuan islamin si dhe vdiqën për islamin athu vëllezër të dashur si është gjendja me muslimanët sot me të përulurit e tyre në namazet e tyre Si është gjendja e tyre kur ata shkojnë dhe prezantohen si dhe dëshirojnë ta falin namazin e tyre? Është e kundërt me këta. Për arsye se muslimanët sot kur të vinë në, në namaze, vinë ose përtaca, ose duke urrejtur namazin. Jo vetëm kaq, por ata nuk i plotësojnë leximet e Kur'anit, Nuk i plotsojnë rukutë e tyre e as që i plotsojnë sexhdet e tyre. Falen shpejt e shpejt, që të dalin dhe të preokupohen me punët e dynjas që ishin të preokupuar para namazit dhe të zënë para namazit. Vazhdojnë e nëse mjerimi ma i madh prej krejt mjerimit, apo i tërë mjerimit prej, prej krejt mjerimit është nëse imami habitet edhe e zgjat pak namazin. Për arsye se në këtë moment ai jau ka humbur kohën njerëzve, jau ka humbur vaktin njerëzve. Pas kësaj, ai jau ka humbur edhe jau ka prishur punët e tyne si dhe të mirat që i kanë pasur apo ato marrëveshje që kanë dasht me i krye. Pra, shumica nga ne vëllezër të dashur nuk e din se çfarë do të thotë me dal para Allahut azze ve xhel. Çfarë do të thotë me i bo ibadet Allah subhanahu wa ta'ala. E zënë një shok ngushtë në diçka që t'i ndërrohet fytyra. Çfarë muslimani sot? Nëse ai e bën një të keqe para dikujna, e nuk i ka frikë Allahut, po i vjen marrë prej tjetrit. Mu që t'i ndërrohet ngjyra e trupit të tina. Mirëpo, Aliut radiallahu anhu, iu ndrrojke dhe iu dridhshin këmbët, kur atij i prezentonte koha e namazit. Kur u pyet se çfarë është me ty, o halifja muslimanëve, tha, tha, tash tha ka ardhë, tha koha e amanetit. Koha e besatimit, koha e amanetit që unë e kam marrë, hala pa u krijue. Thotë, emanet të cilin Allahu azze ve xhel, ja ka paraqitur o vëllezër të dashur, kujt, qiejve, tokës dhe kodrave apo maleve, e e kanë refuzua këto, e e ka marrë përgjegjësi njeriu. Pastaj tha, tha nuk e di, tha, unë tha, a po e kryej këtë përgjegjësi mirë, apo a po e zbatoj këtë këtë përgjegjësi ashtu siç duhet apo jo. Tha për qëta tha unë dridhem, tha për qëta tha ndrron ngjyra. Gjithashtu edhe nipi i të dërguarit sallallahu alajhi wasallam i biri i Aliut Has Hasani, i cili nuk ka pas, nuk mos u çudit me gjendjen e tina për namazin që kishte, për arsye se thash ky është nipi i të dërguarit sallallahu alajhi wasallam, me qëllim e se i ka këto. se ishte edukuar nga vetë i dërguri sallallahu alejhi ve selem në shtëpinë e tina dhe ishte biri i atij që i thamë fjalët e tina se dridhej dhe i ndronte ngjyra në kohën kur vinte namazi. Kë, kur i vinte namazi, kur merrte avdes, para se të vinte namazi, kur merrte avdes, këtij i ndrohej ngjyra e trupit. Këtij i ndrohej ngjyra e trupit dhe kur u pyet tha, a nuk e dini tha se para kujt do dal tash. Tha, unë du tha, që të dalë tha para sunduesit fuqiplot. E kështu ka qenë gjendja atyre. Ndërsa te ne muslimanët sot e i dërguri sallallahu alaihi wasallam e ka thënë të vërtetën kur ka thënë in awwal ma yurfa an nas al khushu thot ajo gjëja e parë e cila do të ngritet nga njerëzit është domethënë për shenjat e kiametit është të përulurit në namaz pra I dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka treguar këtë. Si është gjendja me muslimanët sot kur të vijnë në namaz? Gjendja e tyre është se ai kur vjen në namaz, lëvizjet më të mëdha pothuajse i bën në namaz më shumë se sa jashtë namazit. E a e fut dorën në xhepin e tina për të shiquar se mos i ka çelësat e makinës apo mos e ka mobilin. A e prek kapuçin e tina? A kruhet lidhje pa lidhje? Ai ndreq pantollat e tina. E kështu me radhë vazhdon me lëvizjet me të cilat nuk e din saqë nuk të jep kjo pamje se a është prej atyre i cili po falet apo është prej atyre të cilët është ndalur në rrugë apo në ndonjë prej kafeneve e nuk i kusht, nuk e din rëndësinë se para kujt është dalur. Jo vetëm kaq, por edhe tash me mobila, tash lloj-lloj muzikash mikrofonike ç'po di unë, edhe kur të vjen tash është sikur një kasetofon të vogël kur të kish një mobil të çudit, Kur të vjen nuk ka ndal zonin, edhe çfarë u bën besimtarëve të tjerë, atyre të cilët dëshirojnë të jenë të përulur, edhe i trazon me telefonin e tina. Pra, kjo nuk është gjendje e atyre të cilët dëshirojnë të jenë të përulur në namazin e tyre. Shtrohet pyetja, a thu vallë këta a e falin namazin e vërtet? Këta i përngjajnë të falurit të namazit, mirëpo nuk e falin namazin e vërtet. Për arsye se Namazliu, ai i cili e kry namazin, kur të del para Allahut Azza wa Jall e din vërtetësisht se ai nuk bën dhe nuk duhet që ai të lëviz në atë krah apo në këtë krah apo të bëjë lëvizje të tepra të cilat ja hupin kuptimin e namazit. Mirëpo, ai niset nga thënia e të dërgurit sallallahu alejhi selem dhe e din se këto gjëra janë të ndaluar dhe dëshiron të arrijë sa ma shumë sevapet e tina në namazet e tina, dëshiron të arrijë namazin e plotë të tina. Për këtë i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa inna Allaha amarakum bis sala." Thot Allahu azza wa jall ju ka urdhëruar ju në kryerjen në faljen e namazit. Fa idha salaitum fala taltafitu. Thot e nëse faleni, nëse falni namazin e juaj, thot atëherë thot mos u ktheni. Fa inna Allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi. Thot a Allahu azza wa jall thot e drejton thot fytyrën e tina thot kah fytyra e robit e tina. A, Allahu Azze ve Xhel, vllezër të dashur, kur t'jesh në namaz ti, e drejton fytyrën e tina, derisa ti nuk ke lëvizur, dhe derisa ti je i drejtuar në namazin tënd, në namazin tënd. Dhe mirëpo kur vazhdon kështu, Allahu Azze ve Xhel, ta ketë fytyrën e tina, drejt fytyrës së robit të tina, thot, ma lem jeltefit, thot, derisa ai, thot, nuk e ka kthyer fytyrën e tina. derisa ai nuk e ka kthyer fytyrën e tina nga namazi i tina. Pastaj vëllezër të dashur, patjetër që duhet besimtari, të jetë i përulur, të jetë i nënshtruar në namazin e tina dhe të mos jetë i preokupuar në namaz përveçse me namazin e tina, me leximin e Kur'anit, me meditimin dhe mendimin rreth ajeteve dhe fjalëve që i përmbajnë këto ajete, përkundrazi duhet t'i lënë anash gjërat të cilat ia ulin vlerën përulshmërisë së namazit apo ia pakësojnë marrjen e sevapeve. Ne po i themi disa gjëra të cilat vllezër të dashur të ndihmojnë ty në rrugën tënde që të jesh sa më i përulur në namaz. E para prej tyre që të jesh sa më i përulur në namaz është që të përgatitesh për kohën e namazit herët. Të bëhesh gati për faljen e namazit herët. E jo atëherë kur thirret azani apo atëherë kur thirret ikameti. Që të vraposh dhe ta kryesh namazin shpejt e shpejt Ta përfundosh ato shpejt e shpejt, ashtu siç vrapojnë ata të cilët thash nuk përgatiten herët për kryerjen e namazit. Përkundrazi, nëse ti vëlla i dashur merr namaz herët dhe përgatitesh herët për kryerjen e namazit, vjen në xhami, vjen në xhami, e fal sunetin, lexon diçka nga Kur'ani famëlartë. I bën dua, i bën lutje Allahut azza wa jall. Atëherë padyshim që ti do ta arrish kënaqësinë, padyshim që ti do të arrish dhe kushtet që duhet të merret avdesi. Pastaj çohet e ngritet dhe e fal namazin e tina dhe e din atë çka e thot në namazin e tina përveçse ai është kthy prej namazit të tina sikurse që atë dit ka lindur prej nënës tina domethënë i pastër prej mëkateve e dyta është dituria për namazin dituria për namazin për vaxhibet obligimet e namazit sunetet e namazit Shartet e namazit, kushtet e namazit dhe ato të cilat e prish namazin. Pra, e kjo është e lidhur me ty vlla i dashur, e me askënd tjetër, me çdo njërin prej jush, se kjo nuk arrihet përveç se me të mësuarit e namazit, me të lexuarin e librave për namazin. E un kisha shfrytzuar rastin këtu me porosit, ata që e kanë le ta lexojnë, ata që s'e kanë le ta blejnë se nuk është shtrejt të shpenzosh në të mirën e namazit tënd, në të mirën e fesë tënde. që të jesh prej atyre që të arrish ndoshta namazin e plot, sevapet e namazit të plot. Ta blesh librin e cila është elhamdulillah e përkthyer në gjuhën ton, forma e namazit nga shejh Albani, rahmetullahi alejh. Ta marrësh këtë librë dhe ta lexësh, që të jesh prej atyre të cilët, e të mos jesh prej atyre siç është shumica e muslimanve, sot të cilët falen vetëm se ata i kanë parë baballarët e tyre dhe i kanë ndjekur ata në të falurit e tyre. Apo falen vetëm se njerëzit falen dhe ata u përngjajnë në të falurit e njerëzve. E nuk kurr një herë a thu vall, a kan pytur këta vetën e tyre se a jena tu e falë namazin me të cilin ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall, ka urdhëruar i dërguari sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe a thu vall, a jena tu e falë namazin në të cilin i dërguari sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë, sallu kema raejtumuni usalli. Dhe të faleni thotë ashtu sikurse më shihni duke u falur. Apo këta falen ashtu siç i don epshi i tina. Apo këta falen ashtu siç dëshiron ai. Vlla i dashur i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë falu siç don epshi jot, po ka thënë sal men tawadda kama umir. Thot ai i cili merr avdes thot ashtu siç është urdhëruar. Wa salla kama umir. Edhe është falur ashtu siç është urdhëruar. E kurse nuk ka thënë mu fal ashtu siç don epshi jot. apo qysh don ti, mendja jote, mirëpo ashtu qysh ka thonë Allahu Azze ve Xhel edhe i dërguar i tina. Pra vlla i dashtun, unë ta tërhiq vrejtjen që, dhe, nga, që të kesh kujdes nga ignoranca, nga mosdija, nga xhehli për dispozitat e namazit dhe çdo gjë e cila është e lidhur me to, për arsye se çështja është më e rrezikshme se sa që e mendon ti. I dërguari sallallahu alaihi wasallam një ditë e pa atë i cili një njeri i cili e falte keq namazin e tina. për arsye se e ka fal namazin keq. Gjithashtu vëlla i dashur ndëgjoje hadithin tjetër, i cili thotë inna ar-rajula la yusalli 60 sanatan wa la tuqbal lahu salatan. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot ndodh që njeriu thot falet thot 60 vite. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë një hadith tjetër, thot mesatarja e jetës së umetit tim është mes 60-ta edhe 70-ta. Pra 60 vite ka mundësi me fal. Thot njeriu thot e atij thot nuk i pranohet namazi. Për çfarë arsye? Se ndoshta ai ka qenë i përulur në ruqun e tina. E ka kryer ruqun e tina që duhet, mirëpo s'e ka kryer sexhden e tina. Do të thot 60 vite vlla i dashur e shumica e njerëzve 60 70 p'i mbushin ti me llogarit pej asaj dite që ke lind pej asaj dite që kena lind ne të gjithë e deri në 60 vite nëse falem domethonë është rrezik mos më mos me t'u pranu namazin nëse nuk ke qenë i përulur në namazin. E treta, e cila të ndihmon të jesh i përulur në namaz është vëlla i dashur që ti që ti ta dish fuqinë e Allahut azza wa jall, madhërinë e Allahut subhanahu wa taala. T'i dish emrat e tina, t'i dish cilësitë e Allahut azza wa jall. Të kesh frikë atë ditë që do të dalësh para Allahut subhanahu wa taala, atë ditë që do të llogaritesh para Allahut azza wa jall. është pyetur Hatimul Asam, një i cili ka qenë pej asketëve të mëdhej pej selefëve, është pyetur se si e fal ai namazin. Dhe dëgjo vëlla i dashur se si është përgjigjur ai. Tha unë tha, ma s'pari tha kur të marr tha tekbir, tha thom Allahu Akbar, tha e boj tha me përulshmëri. Pastaj tha e lexoj, lexoj në në namazin tim tha me texhvid. Më së miri tha e lexoj Kur'anin në namazin tim. Pastaj vazhdon dhe thotë thot e pastaj bie thot në sexhde edhe ngritna ruqu thot edhe ngritna pej ruqu thot me nënshtrim bie në sexhde edhe ngritna pej sexhdes me modesti e llogaris xhenetin nga ana ime e djathtë e llogaris xhehnemin nga ana ime e majtë nën këmbët e mia tha e llogaris tha urën e siratit e para syve t'mi tha nën vetllat e mia para syve t'mi tha e llogaris tha Qaben Tha, vazhdoi edhe tha, pastaj tha melekun e vdekjes, melekun i cili na i merr shpirtat, tha e llogaris tha mbi kokën time, e llogaris gjithashtu syrin e Allahut azza wa jall i cili shiqon ka, kah unë, pastaj tha e bëj nijet tha namazin, tha që e fali, pa marrë parasysh cilin namaz është ai, tha se është namazi i fundit të jetës sime, dhe i bëhem i sinqert, mundohem të jem i sinqert aq sa mundem derisa jap selam. Tha edhe pas gjithë kësaj vëllezër të dashur, tha nuk e di, tha a ma ka a ma ka pranu Allahu azza wa jall apo ka thën merrne kët namaz edhe japnja pej fytyre këtina. Kët namaz që e ka bë ky merrne ju ka thon melaqeve edhe japnja pej fytyre për fytyre këtij robi. Pra kështu ishte namazi e atij i cili e dinte madhërimin e Allahut Azza wa Jall, e atij i cili ishte i dinte emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe njëherit e atij i cili kishte frikë ditën kur do të dilte para Allahut subhanahu wa taala. E katërta është të shpeshtuarit e leximit të Kur'anit, si dhe të lexuarit e kuptimit të tyre. Nuk është e thënë çdokush nga ne që të jemi komentator të Kur'anit. Mirëpo së paku ta lexojmë përkthimin e Kur'anit. E posaçërisht atyre të cilat ti i din. E posaçërisht atyre që më së shumti përdoren në namaz, siç është përkthimi dhe kuptimi i surës Al-Fatiha, të cilën ti vetë e këndon dhe dëgjon nga imami, pastaj i duave dhe i aty dhe i falënderimit si dhe madhërimit të Allahut Azza wa Jall që i bëhet në namaz. Pra këto gjëra për arsye se vëllezër të dashur, si ka mundësi që njeriu të jetë i përulshëm në namaz, kur ai nuk e din se çfarë thot, kur ai nuk e din se çfarë Allahu Azza wa Jall thot në ato fjalë në të cilat në të cilat i dëgjon nga imami apo në ato fjalë të cilat i thot. Vallahi sikur ne të kishim dhënë nga koha jonë, vetëm nja 15 minuta të përditshëm të jetës sonë, 15 minuta të cilat ty të marrin derisa të zhdjergësh nga banesa jote dhe të shkosh te makina jote për afërsisht, nëse ti e kish lexuar përkthimin e Kuranit, pa dyshim që do të ishte shtuar përulshmëria dhe nënshtrimi ndaj Allahut Azza wa Jall. Ata të cilët kanë jetuar me Kur'an dhe e kanë kuptuar Kur'anin, ata vëllezër të dashur nuk kanë mujt t'i tejkalojnë, t'i përfundojnë ajetet pothuajse edhe nëse janë falë tërë natën. A nuk ke dëgjuar për Umar ibn Abdul Azizin, halifen e pestë që ishte radhazi me katër halifet që kanë ardhur pas pejgamberit sa nga drejtësia, A nuk ke dëgjuar për të se ai një natë ishte çuar dhe e falte namazin e natës, derisa arriti në ajetin 24 të sures Safat, ku thotë Allahu Azza wa Jall, wa kifuhum innehum mes'ulun. Tha, ndalni ata, sepse do të merren në përgjegjësi. U ndal, filloi të qante, të qante, të qante, saqë nuk mundi të, të, t'i kalojë, të vazhdojë ajetet e tjera të surës, derisa u bë, derisa erdhi mëngjesi. Për arsye vëllezër të dashur se ky jetonte me Kur'anin dhe për arsye se ky mundohej i mësonte dhe i praktikonte kuptimet e Kur'anit. E pesta nga këto është ajo e cila e ndihmon që të jesh i përulur gjithashtu në namaz është të përkujtuarit e vdekjes në namazin tënd. Për këtë i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: "Udhkur al mauta fi salatik." Thot përkujtoje vdekjen thot në namazin tënd. Fa ina rajula idha dhakara al mauta. E nëse njeriu thot e përkujton vdekjen fi salatihi në namazin e tij, thot fahariyun an yuhsina salatahu. Thot do kjo është e përshtatshme të përkujtuarit e vdekjes në namaz është e përshtatshme, është e duhur që ai namazi i tina të bëhet sa më i mirë. Namazi i robit të jetë sa më i mirë. Për këtë njeriu çdo herë duhet të ketë parasysh që ta përkujtojë vdekjen në namazin e tina që të arrijë që ta përmirëson namazin e tina dhe ta falë në, në atë më të mirën, në atë në të cilën ka porositur i dërguari sallallahu alajhi wasallam, për arsye se njeriu çdo herë kur e din se vdekja papritmas i vjen, meleku i vdekjes papritmas i paraqitet dhe ja merr shpirtin, atëherë padyshim që është shkak që ai të kthehet ta fal namazin mir, ta ma, ta fal namazin mirë dhe të largohet nga mëkatet të cilat ai i vepron. E gjashta është qetësia. Edhe pse qetësia vëllezër të dashur është njëra prej sharteve të namazit, kusht prej kushteve të namazit, gjithashtu është kusht i rëndësishëm edhe edhe për të përulur në namaz. Se robi kur ka qetësi në namazin e tina, robi i cili e gjen qetësin në namazin e tina, ai nuk shpejton që ta kryej namazin më shpejt. E nuk është sikur ata të cilët nuk i japin rëndësi të qetësisë në namaz dhe e shpejtojnë namazin e tyre për arsye se më i madhi apo më më i keq prej njerëzve. Gjithashtu, e kundërta e qetësisë në namaz është mi parapri imamit, qoftë në në ramen në ruku, qoftë në ramen në sexhde, qoftë në ngritjen nga rukuja apo ngritja nga sexhde. Për arsye se kjo dëshmon në injorancën e atij që fal namaz. Edhe si mos të dëshmojë në injorancën e atij që fal namaz, kur dihet vëllazër të dashur se ai i cili bjen para imamit e din se nuk mundet me dhënë selam para imamit, atëherë pse shpejton? Pastaj është rrezik siç ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam se ai i cili shpejton dhe bjen para imamit, që Allahu azza wa jall t'ia bëj fytyrën e tina në fytyrën e magarit apo t'ia ndryshoj zërin e tina në zërin e magarit. Pra kështu kanë ardhur tekstet të cilat kanë ardhur dhe na kanë tërhequr vërejtjen nga mi parapri rames apo çuarjes nga rukuja apo sexhdja në namaz para imamit. Disa dijetarë kanë thënë se të ramërit para imamit në sexhde apo në ruku pa marrë parasysh dhe në lëvizje të cilat i bën imami, para tina kanë thënë është ajo e cila është pej atyre që e prishin namazin. E mrama vëllezër të dashur, ajo e cila duhet të jetë dhe ajo e cila është shumë e rëndësishme për besimtarin që të jetë pej atyre të përulur në namaz, Që t'jet prej atyre të cilët kanë qenë të përulur, ashtu siç ishte i përulur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në namazin e tyre, është që çdo besimtar të shiqoj sjelljet e tina, të shiqoj lëvizjet e tina në jetën e tij të përditshme, në jetën e tij para namazit, se nëse robi i shiqon lëvizjet e tina, i shiqon sjelljet e tina para namazit, pa dyshim se ai atëherë do ta gjen se ku është ai të vërtetën e tina. se deri ku ka mrri ai, dhe atëherë ai do ta matë, do ta vun në peshë gjendjen e tina dhe gjendjen e namazit të tina. Pra, robi patjetër që duhet që të ketë kujdes dhe të largohet nga mëkatet që që që të arrin atë shkallën e përulshmërisë të plot, ashtu siç e arriti i dërguari sallallahu alaihi wasallam zotëriu i të përulurve dhe ashtu siç e arritën sahabët. Qysh ki mundësi ti me desht me qenë prej atyre të cilët janë të përulur në namaz, e me qenë edhe ti përulur në namaz, kur ti kur thu Allahu Akbar, mendon se ka të tjerë që janë të barabartë me Allahun Azza wa Jall. Qysh ki mundësi ti kur t'ja nis edhe lexon surën e parë të Kur'anit, nënën e librit, surën e cila nuk është zbritur kurrnjëherë në librat e mëparshme, as në Tevrat, as në Zebur, as në Inxhil, e thua Elhamdulilahi Rabbil Alamin. Falëndrimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botrave, qysh ki mundësi ti të mendosh dhe të jesh prej atyre të për, që të jesh prej atyre të përulurve, e ti në këtë gjendje, kur ke thanë këtë ajet, nuk ke kënaq me hallallin, mirëpo ke vazhduar me haramin dhe nuk ke ngopur. Qysh ki mundësi të thush, Ar-Rahman Ar-Rahim, bamirësit të përgjithshëm mëshirëbërësit, kur ti e din se Allahu Azza Jall nga ky ajet është i mëshirshëm. Është bamirës. E ti ndaj atyre je i ashpër, je me zemër të ngurtë ndaj shokëve tu, ndaj vëllaznive tu, ndaj vëllaznive në Islam, ndaj punëtorëve që i ke nën përgjegjësi apo ndaj kojshive të cilët i ki për afër. Qysh ki mundësi që t'jesh prej atyre, të cilët kanë frikë respekt Allahun azza jall dhe janë të përulshëm në namazin e tyre, e kur e lexon ti Maliki yawmiddin. Sunduesit të botës të ditës së gjykimit. Kur e lexon ti këtë ajet, kurrnjëherë nuk e përkujton se ti do të dalësh dhe do të gjykohesh para kuj, para më të urtit të gjykatësve. Qysh ki mundësi vlla i dashur që t'jesh prej atyre të përulurve dhe Të kesh dëshirë të jesh nga ata kur ti e lexon iyyaka na'budu e ti ty të vetëm ty të adhurojmë e ti i pason i adhuron epshet e tua i adhuron pasionet e tua qysh ki mundësi që të jesh prej të përulshme e ti kur vazhdon e thu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in vetëm ty ndihmë të kërkojmë kur ti kur ke një ndonjë vështirësi kur të goditin problemet e kësaj dynjaje ju drejtohesh dikujt tjetër në vend se të drejtohesh Allahut Azza wa Jall, e nuk i drejtohesh atij i cili është krijuesi yt dhe krijuesi i atyre të cilët u drejtohesh e ti që mendon se ata kanë fuqi nga krijesat e Allahut Azza wa Jall. Qysh ki mundësi të jesh i përulur në namazin tënd kur e lexon ihdinas siratal mustaqim, thot udhëzona në rrugën e drejtë. Udhëzona për në rrugën e drejtë e ti vëlla i dashur je i dhanun pas epshteve. e ke marrë rrugë tënde epshin tënd, e ndoshta para se të futesh në xhami, ke qenë prej atyre të cilët punojnë me kamatë, e ke hangër kamatën, ke qenë prej atyre që bëjnë prostitucion, ke qenë prej atyre të cilët e pinë alkoholin, ke qenë prej atyre të cilët ke vazhduar në të këqijat me të cilat Allahun Azza wa Jall e ke hidhëruar dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam është gjithashtu i hidhëruar. Ke bërë gjëra të cilat nuk janë të lëvdueshme në fenë e Allahut Azza wa Jall. Pos kësaj, ke qenë ndoshta prej atyre të cilët ke pirë, ke vazhduar të pish duhan. E ti kërkon që Allahu Azza wa Jall ta lëshon udhëzimin për në rrugën e drejtë. E pos kësaj, ndoshta edhe ke humbur kohën me gjëra të cilat janë të prishura dhe janë të padobishme, si dhe janë vetëm shkatërrim. E si ka mundësi të, të, të duash që të jesh prej atyre të përulshme? Pej ku, pej ku të jesh pej të përulshme në namazin tënd? E të jesh prej atyre të cilët ndoshta e humb kohën, e vanon namazin duke përcjellur seriala të ndryshëm. Si ka mundësi vëllezër të dashur që ta lexojsh ajetin e Kuranit të fundit të kësaj sure, Siratal ladhina an'amta alehim ghayril maghdubi alehim waladdallin, në rrugën e atyre të cilët i begatove me të mira e jo në rrugën e atyre të cilët që kundër vete tërhoqin hidhërimin e as në të atyre që e humbën veten. Si ka mundësi kur ti je me moral i keq? je ziliqar, xheloz dhe njëherët je ai i cili bën shpifje, ai i cili bart fjalë, bën gibet për vëllezërit e tu dhe je prej atyre të cilët bë tradhtojnë dhe rrajnë. Si ka mundësi që të jesh prej të përulshme? Dhe si ka mundësi kur e lexon wala dalin amin, në fund e lexon dhe as në rrugën e atyre të hu, që janë të humbur, si ka mundësi që të jesh për atyre Kur ti, vëlla i dashur, ki besime të prishura, kur ti, vëlla i dashur, vetëm mendon se si të bësh sherre, si të bësh këqija për vëllezërit e tu dhe tradhti për vëllezërit e tu musliman. Pra, patjetër që besimtari, për me qenë i suksesshëm vëllezër të dashur, duhet që ta shiqojë gjendjen e tij me përulshmërinë se a thu vallë sa është i përulur në namazin e tina që të jetë prej atyre që ta arrijnë bile nëse nuk e arrin namazin e plotë tina le ta arrijë gjysën e mos të shkojë deri te një e dhjeta, siç ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, siç e cekëm. Lusim Allahun azza wa jall që të na bëjë prej atyre të cilët janë të përulshëm në namazin e tyre, të nënshtruar për Allahun azza wa jall dhe kanë frikë respekt në namazin e tyre. Lusim Allahun azza wa jall që të na bëjë prej atyre që ta ndjekim rrugën atyre të cilët ishin të përulur plotësisht në namazin e tyre. Lusim Allahun subhanahu wa taala që t'i ndihmojë vëllezërit tanë muslimanë kudo që janë. Lusim Allahun azza wa jall që të na forcojë neve dhe të na bëjë prej atyre të cilët marrëm dije të shëndoshë dhe prej atyre të cilët i kuptojmë kuptimet e Kur'anit që të na ndihmojnë neve që të jemi sa më shumë dhe sa më të përulur në namazin në namazet tona lusim Allahun azza wa jall që të gjithë ata të vdekur muslimanë t'i mëshirojë dhe të gjithë ata të cilët janë të sëmurë t'i shërojë Vëllezër të dashur Allahu Azza wa Jall dhe melaqet kanë dërguar salavat mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dërgoni edhe ju, o robë të Allahut Azza wa Jall